Nurhak dağlarından kuzeye doğru bir yay çizilir. Toros dağlarının Malatya'ya doğru uzanışı Elbistan'dan kavis yapar, tahtalı dağlarıyla karşı karşıya gelir. Elbistan'dan 37 kilometre uzaklıkta, Afşin'dan kuzeydoğuya düşen, tezekler dumanlarla, çamur yollarla tüten o köy benim köyüm işte. Bu köy 105 senelik Berçenek köyüdür. Bu köy tapusu olmayan, kapısı olmayan, yolu olmayan, beli olmayan, Elbistanlı Karabekir ağalarının köyüdür. Biz orada marabayız, tutsağız, köleyiz. 105 senedir çalışırız, tapımız yoktur. Anlattık ününüden bu yana hükümetlere. Maalesef derdimize çare olmadı. Kışın Şubat ayı yer bizim köyümüzün ömrünü. Yazın kuraklar, yalın ayak yollarda gittiğimiz dikenler her bizi. Bizim tarlalarımız elimizi yer. Hava yer, güneş yer, mevsim yer, hükümet yer, devlet yer. Halbuki biz onun bir parçasıyız. Yerde yer, kader yer köyümü. Köyüm bu Türkiye'nin bir parçası, Berçenek köyü. Ben de oralı mahzuniyim. Müzik Uzaktır şu Maraş'a benim köyüm dertli köyüm Yol bitmiyor koşa koşa Yol bitmiyor koşa koşa Eyvah köyüm dertli köyüm Aman aman yiğit köyüm Avukat yer parasını Avukat yer parasını Muhtar eker merasını Hey hey hey Kimse sarmaz yarasını Eyvah köyüm Dertli köyüm Köyüm köyüm benim köyüm Aman aman yiğit köyüm Avratları odun çeker Ah eder bağrını yakar Şeker değil tarhana yer Şeker değil tarhana yer Eyvah köyüm benim köyüm Aman aman yiğit köyüm Müzik Deus, Deus, Deus, Deus Savaş gelinde köy köydür Seçim olunca köy köydür hey hey hey Ondan başka sanki ne şeydir eyvah köyüm benim köyüm Köyüm köyüm dertli köyüm aman aman yiğit köyüm İstimer tek büküm büküm Kerpiş duvar yıkım yıkım Hayat ona zehir zıkım Hayat ona zehir zıkım Eyvah köyüm benim köyüm Aman aman yiğit köyüm Eyvah eyvah benim köyüm dağlar, ovalar bizim de dostlar. Köyde yiğitler büyür. Köyün gülü kadar çiçeği de, tarlası da bulunduğu vatan kadar güzeldir. Köyün benim köyüm. köye giderim Maksuni köye giderim Kör oldu ağlar pederim Elbet bir gün Allah kerim Sen üzülme dertli köyüm Elbet bir gün Allah kerim Sen üzülme dertli köyüm Köyüm köyüm yiğit köyüm Köyüm köyüm canım köyüm Tezeklerine dumanlarına kurban olduğum köyüm